İnsanlar arasında bu sözə əməl edənlərə çox önəm verirlər. Xüsusən də ticarətdə, alış-verişdə zəmanət verilməyən malı heç vaxt heç kəs almaz. Bu da onu göstərir ki, insanlar zəmanət verilən mala daha çox önəm verirlər. Demək, alıcılıq baxımından zəmanət verilən mallarda, mallarla verilməyən mallar arasında böyük fərqlər vardır. Yəni, hamı zəmanət verilən mala can atır. Əgər satıcı desə ki, bu mala mən zamin durmuram, onda alıcı onu almaqdan vaz keçər və zamin durduğu malı alar. Həmçinin zəmanət verən şəxsdən də çox şey asılıdır. Əgər zəmanət verən şəxs etibarsız adamdırsa və ya yalancıdırsa, həmin zəmanətin mənası da olmur. Çünki hamı bilir ki, zamin duran adam yalancı və fırıldaqçı olarsa, bu zəmanət keçərsiz sayılır. Məsələn, yaxşı tanımadığınız bir birisi sizdən böyük məbləğdə nisiyə mal almaq istəsə, bu zaman əksəriyyətiniz həmin adama sənin üçün kim zamin durar deyə müraciət edəcəksiniz. Əgər etibar etdiyiniz bir adam həmin şəxsə zamin duracaqsa, ona həmin malı verəcəksiniz. Etibar etmədiyiniz yalancı birisi zamin durduqda isə ona həmin malı verməyəcəksiniz. Demək, adam əhdinə sadiq adamdırsa, yalancı deyilsə, əmanətə xəyanət etmirsə, onda insanlar onun zəmanətinə daha çox etibar edirlər. Deməli, zəmanət verilən malla bərabər zəmanət verən şəxsə də diqqət yetirmək lazımdır. Lakin burada üçüncü bir şərt də vardır. O da zəmanətin şərtləridir. Əgər zəmanətin şərtləri asan olarsa, insanlar ona daha çox önəm verərlər. Deməli, zəmanət üçün üç amil olmalıdır. Zəmanət verən şəxs, zamin durulan bir şey və zəmanətin şərtləri. Diqqət edin, əgər zamin duran adam daim doğru danışan, və doğruluğu təsdiq olunan Allah tərəfindən vəhi vasitəsilə danışan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olarsa, həmçin zamin durulan şey eni göylər və yerlər qədər olan, içərisində də heç bir gözün görmədiyi və heç bir qulağın eşitmədiyi, heç bir insanın ağlına gəlməyən neymətlər hazırlanmış cənnət olarsa və zamanətin şərtləri də həddən artıq asan olarsa, insanlar bu mala necə can atmalıdırlar? Odur ki, hamımız çalışmalıyıq ki, bu şərtləri yerinə yetirək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamin durduğu cənnəti qazanaq. Gəlin görək Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hansı şərtlər çərçivəsində cənnətə bizim üçün zamin durmuşdur. Ubadə İbn-i Samid radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, altı şey yerinə yetirəcəyinizə dair mənə zəmanət verin. Cənnətə girəcəyinizə dair sizə zəmanət verin. Danışdığınız zaman doğru danışın. 1. Vəd verdiyiniz zaman onu yerinə yetirin. 2. Sizə əmanət verildiyi zaman onu yiyəsinə qaytarın. 3. Ayıb yerlərinizi zinadan qoruyun. 4. Gözlərinizi haram vurulanlardan çevirin. 5. Və nəhayət sonuncu Və bir də əllərinizlə heç kəsə əziyyət verməyin. Bu altı əməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamin durduğu cənnətin müqabilində bizim üçün sadaladığı bu altı əməl necə də asan və böyük xeyir qapılarının asarı olan əməllərdir. Kim bu əməllərə həyatı boyu ölənə qədər əməl edərsə, onun üçün cənnət zamin qoyulmuşdur. Cənnət barəsində də Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Və uzlifətil cennetu lil-muttaqina ghayra ba'id. Hada ma tu'adun li kulli awabin hafiz. Men khashiya ar-rahmana bil-ghaybi və caa bil-qalbi bi-qalbin munib. Udkhuluha bi-salam. Zalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha və ladayna mazid." Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, onlardan uzaqda olmayacaqdır. Budur sizə vəd edilən cənnət. O, hər bir tövbə edib Allaha öz tutan, onun əmrinə riayət edən, mərhəmətli Allahdan onu görmədən qorxan və Allaha yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür. Orasa, orasaq salamat daxil olun. Bu ədə əbədiyyat günüdür. Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik hüzurumuzda bundan da artığı yəni Allahı görmək vardır. Budur cənnət. Əziz qardaşlarım, hədistə deyilən birinci xislət doğru danışmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, danışdığınız zaman doğru danışın. Mümin olan kəs danış danışığında doğrusul olmalı, yalana heç bir vəclə yol verməməlidir. O ömrü boyu doğru danışdığına görə Allah qatında doğru danışanlardan yazılır və bunun sayəsində də cənnəti qazanır. Doğru danışmaq, danışdığın zaman sadəcə doğru sözlər deməkdən ibarət deyildir. Yəni, elə insanlar olur ki, danışdığı zaman daim doğru sözlər söyləyir, amma ona doğru xəbər gəldikdə müəyyən səbəblərdən bu xəbərləri təsdiq etmir, bu səbəbləri qəbul etmir. Belə olduğu təqdirdə həmin adam nə qədər ömrü boyu doğru danışsa da belə, o xəbəri, doğru xəbəri qəbul etmədiyinə görə doğrusuz sayılmır. Demək, doğru danışmaq həmsinin doğru xəbərləri ilə təsdiq etməkdir. Ən doğru xəbər isə bizə Allah və onun rəsulu tərəfindən gəlmişdir. Bu da o deməkdir ki, doğru danışmaq Allaha və rəsuluna iman gətirmək, onların dediklərini tərəddüdsüz, heç bir tərəddüd etmədən təsdiqləmək onlara əməl etmək deməkdir. Uca Allah Quran-Kərimdə buyurur: "Vellezina amanu billahi ve rusulihi ulaika humus siddiqun." Allaha və onun elçilərinə iman gətirənlər məhz onlar doğru olanlardır. Məhz onlar doğru olanlardır. Allaha və onun elçilərinə iman gətirənlər. Demək, doğrucu o insandır ki, həm doğru danışsın, həm də doğru xəbərləri təsdiq edib onu qəbul etsin. Diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkrə nə zaman siddiq ləqəbi vermişdir? O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qövmünə meyraca getmək barəsində xəbər vermişdə, onların əksəriyyəti ona inanmadılar. Bu doğru xəbəri təsdiq etmədilər. Hətta sahabələrdən də ona şübhə ilə yanaşanlar oldu. Onu ilk təsdiq edən şəxs Əbu Bəkr radiyallahu oldu. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona siddiq ləqəbini verdi. Doğrucul insan. Çünki doğru xəbəri ilk qəbul edən o oldu. Deməli, kim Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirmirsə, onların dediklərini təsdiq etmirsə, həmin şəxs Allah qadında yalancı hesab olunur. Çünki o həqiqəti qəbul etmir, onu yalan sayır. Təsəvvür edin ki, Allah və Peyğəmbəri hər hansı bir şey barəsində xəbər verir Adam isə ona inanmır. Onların doğru dediklərini qəbul etmir. Məsələn, Allah və Peyğəmbəri buyurur ki, cənnət və cəhənnəm var. Adam isə deyir ki, nə cənnət, nə cəhənnəm, nə axirət. Onu inkar edir. Mən axirətə inanmıram deyir. Sizcə onda bunlardan hansısı yalancı hesab olunur? Allah və Peyğəmbəri, yoxsa həmin şəxs? Əlbəttə ki, hamı bir cavab verəcək, bunu deyən şəxs yalancıdır. Deməli, ömrü boyu yalan danışsa da belə, bu doğru xəbəri qəbul etmədiyinə görə o yalancı sayılır. Demək, adam Allahın və Peyğəmbərinin dediklərinə inanmır və onları qəbul etmirsə, o Allah qatında yalancı sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə yalan barəsində belə demişdir. Doğrusul olun, doğruluq adamı yaxşı işlər görməyə yönəldir. Yaxşı işlər isə adamı cənnətə aparır. Həqiqətən adam o qədər doğru danışır ki, Nəhayət Allah yanında doğrusul sayılır. Yalandan da çəkinin. Yalan isə adamı günah işlərə yönəldir. Günah işlər də adamı cəhənnəmə aparır. Həqiqətən adam o qədər yalan danışır ki, axırda Allah qatında yalancı sayılır. Əziz qardaşlarım, hədistə deyilən ikinci xislət vəd verilən zaman onu yerinə yetirməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, vəd verdiyiniz zaman onu yerinə yetirin və verdikdə onu yerinə yetirmək müminin sifətlərindəndir. Bu əməl həmçinin Allah qorxusunun əlamətlərindəndir. Yəni, qəlbində Allah qorxusu olan şəxs daim verdiyi vəli yerinə yetirir. Demək, əhdə sadiq olmaq müsəlman cəmiyyətinin əsasını təşkil etməlidir. Uca Allah Əl-Müminin surəsinin əvvəlində qiyamət günü nicat tapacaq möminlərin bir çox sifətlərini bizə bəyan edir. Bu sifətlərdən biri də vəd verdikdə vədi yerinə yetirməkdir. Allah subhanət hala buyurur, وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ O mömin kəslər ki, əmanətlərini və vədlərini qoruyurlar. O kəslər ki, namazlarını öz vaxtlarında qılırlar məhz onlar varis olanlardır. O kəslər ki, cənnətə varis olacaqlar, onlar orada əbədi olacaqlar. Əziz qardaşlarım, onu da bilin ki, vədə müxalif olmaq münafiqin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, dörd xislət vardır ki, bunlar kimdə olarsa, əsl münafiq sayılar. Və hər kimdə bunlardan biri olsa, onda onu tərk et, edincəyə qədər özündə münafiqlik xisləti qalmış saylar. Birinci, onu əmanət verildiyi zaman xəyanət edər. İkinci, danışdığı zaman yalan danışar. Üçüncü, əhd bağladığı zaman əhdini pozar. Dördüncü, mübahisə etdiyi zaman haqsızlıq edər. Bu dörd sifət münafiqin sifətlərindəndir. Digər bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Kim müsəlmanla bağladığı əhdini pozsa, ona Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olar. Əhdi pozmaq insanı lənətə məruz edir. Əziz qardaşlarım, hədistə deyilən üçüncü xislət əmanət verildiyi zaman onu qorumaqdır. Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, sizə əmanət verildiyi zaman onu yiyəsinə qaytarın. Yəni ona xəyanət etməyin. Əmanət verildiyi zaman onu qorumaq Uca Allahın ən çox təriflədiyi sifətlərdən biridir. Bu sifət möminin imanının kamilliyindən və onun İslamının gözəlliyindən xəbər verir. Bu sifətə malik olan möminləri Uca Allah çoxlu sayda ayələrdə tərifləmişdir. Amanəti qorumaq vasitəsilə İslam dini qorunur. Bütün namuslar, mallar, canlar, elmlər və s. qorunur. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm verdiyiniz zaman ədalətlə hökm, ver hökm verməyinizi əmr edir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, mümin o kəsdir ki, insanlar öz mallarını və canlarını ona etibar etsinlər. Əsl meymun o kəsdir. Əziz qardaşlarım, dövrümüzdə əmanət ediləsi insanlar çox az qalmışdır. Bu isə qiyamətin əlamətlərindəndir. Çünki əmanətin yox olması qiyamətin yaxınlaşmasından xəbər verir. Rəvayət edilir ki, Hüzeyfə radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə iki hədis danışmışdır. Mən onlardan birini artıq görmüşəm. O birisini isə gözləyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə xəbər vermişdir ki, əmanət, əməli salih insanın qəlbinin dərinliyinə endirilmiş, sonra onlar Quranı, bunun ardından da sünnəni öyrənmişlər. Bundan başqa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmanətin yox olacağı barədə bizə bildirib demişdir. Adam yatacaq və yuxuda ikən əmanət onun qəlbindən götürüləcək. Yerində isə rəngsiz nöqtə boyda izi qalacaqdır. Sonra yenə yatacaq və yuxuda ikən əmanətin qalan hissəsi də onun qəlbindən götürüləcək. Yerində isə suluğa bənzər izi qalacaq. Elə bil ki, əlindəki közü ayağının üstünə atmısan, ayağının üstünə salmısan və onun düşdüyü yer suluqlanıb. Yəni, onun qabardığını görürsən, halbuki onun içi bomboşdur. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, O zaman insanlar bir-birləri ilə sazişlər bağlayacaq. Amma heç kəs əmanəti qaytarmaq barəsində heç düşünməyəcək də. İş o yerə gəlib çatacaq ki, cəmaat deyəcəkdir. Filan qəbilə sakinləri arasında etibarlı bir adam vardır. Yəni, artıq etibarlı adam o qədər az olacaq ki, ki əllə göstəriləcəklər. Sonra buyurur ki, birisinin barəsində O necə dərrakəli, necə bacarıqlı, necə dayanıqlı adamdır deyiləcək. Halbuki onun qəlbində xardal dənəsi ağırlığında iman olmayacaqdır. Zeyqa radiyallahu dedi, mən elə bir zamanda yaşamışam ki, həmin vaxt kiminlə alış-veriş edəcəyim məni narahat etməzdi. Belə ki, iş gördüyüm adam müsəlman olardısa, əməməti mənə İslam dini qaytarardı. Xristiyan olardısa, əmanəti mənə onun yaşadığı yerin rəhbəri qaytarardı. Bugün isə mən ancaq filan kəs və filan kəslə iş görürəm. Subhanallah, bir baxın, hələ sahabələrin son dönəmlərində etibar ediləsi adamlar az qalmışdı. Bunu Hüzeyfə radiyallahu buyurur. Dövrümüzdə isə demək olar ki, etibar olması adamlar lap az qalmışdır. Tanıdığın birisinə boz verirsən, sonra onu geri ala bilmirsən, Adam borcunu sənə qaytarmaq barəsində heç belə düşünmür. Bu da qiyamətin əlamətlərindəndir. Əmanətin yox olması. Əziz qardaşlarım, hədisdə deyilən dördüncü xislət övrət yerini zinadan qormaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ayıb yerlərinizi zinadan qoruyun. Buna Əl-Müminin surəsində dəli gətirmək olar. Allah Subhanahu taala buyurur: "Vellezina hum li furucihim hafizun illa ala azvajihim əv mə mələkət əymənuhum fə innəhum qayru məlumin. O kəslər ki, öz cinsi orqanlarını həmişə qoruyurlar, zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar buna görə heç qananılmazlar. Kim özünü zinadan qoruyarsa, nəslini qorumuş olar. Həmsinin zina vasitəsilə yayılan xəstəliklərdən uzaq olar. İnsanı həlak edən yedi ən böyük günahı buna misal çəkmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bu yedi ən böyük günahlardan birini, biri barəsində belə demişdir. Əgər bir qövmdə zina artarsa və o açıq-aşkar şəkildə ediləcək dərəcəyə çatarsa, Allah o qövmə taun və dədə babalarının görməlikləri xəstəliklər göndərər. Budur zinanın nəticələri. Zinanın yaldığı cəmiyyətdə görünməmiş xəstəliklər də artdır. Dövrümüzdə bunun şahidi oluruq. Əziz qardaşlarım, hədisdə deyilən 5-ci xislət gözləri haram olan şeylərdən çəkməkdir. Bu barədə də Uca Allah buyurur, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَمْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Mömin kişilərə de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar. Bu, onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı ilişsinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar. Həmsinin İbn Abbasdan rəvayət olan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Həqiqətən Allah zinadan Adəm oğlunun payına düşəni əzəldən yazmışdır və o istər-istəməz istər buna müptela olacaqdır. Gözün zinası baxmaqdır. Dilin zinası danışmaqdır. Nəfs də təmanna edir və istəyir. Cinsiyyət üzvü isə ya bütün bunları təsdiqləyir, ya da təkzib edir. Demək, gözümüzü haramlardan çəkməklə özümüzü zinadan qorumuş olarıq. Nəhayət, hədisdə deyilən 6-cı xislət isə əlləri haram olan şeylərdən çəkməkdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əlinizlə heç kəsə əziyyət verməyin. İnsanlara əziyyət verən şey, şəxsə həm Allah, həm də insanlar nifrət edir. Bu da həmin şəxsin pis əxlaqa malik olduğunu göstərir. Hətta insanlara əziyyət verən şeyləri də yoldan kənarlaşdırmaq bu xislətə aiddir. Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr'ın rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Müsəlman o kəsdir ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlara zərər dəyməsin. Onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlara zərər dəyməsin. Allah subhanət hələ istəyirəm ki, bizi qeyd etdiyimiz bu altı xistəti layiqincə yerinə yetirənlərdən etsin və bunların sayəsində də bizi bizə cənnəti qazandırsan. Qulu qavli həzə və əstəğfirullah azimə li və ləkum nisəl müslimin kulzəm fəstəğfiru və tubu ilə innəhu və qafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا şerike له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm digər bir hədisdə də iki əməli müqabilində cənnətə zamin durur. Səhl ibn Səbdən rəvayət olan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim mənə iki, iki sənəsi arasındakını və iki budu arasındakını qoyacağına zəmanət verərsə, mən onun cənnətə girəcəyinə zəmanət verərəm. Hədisdə iki çənəsi arasındakı deyilikdə insanın dili nəzərdə tutulur. İki budu arası, arasında olan şey deyilikdə isə övrət yeri nəzərdə tutulur. Yəni, kim dilini haram olan şeylərdən və övrət yerini də zinadan qoruyacağına zəmanət verərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun cənnətə girəcəyinə zəmanət verər. Dedi bormak değil işte onu şirk, küfür, yalan, böhtan, qeybət ve dille edilen diğer günahlardan qorumaq nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm demişdir, kim Allaha ve ahiret gününe gününə iman getirirse ya xeyir söylesin ya da sussun, yani dilini qorusun. İmam Əbu Hatim İbn Hibban rahimahullah demişdir, aqil olan kəs gərək kulaklarını ağzına tercih etsin, Və bilsin ki, ona iki qulaq və yalnız bir ağız ondan ötürü verilmişdir ki, çox eşidib az danışsın. Çünki insan bəzən danışdıqdan sonra peşman olur. Danışmayan kəssə əsla peşman olmur. İnan, insan danışmadığı bir şeyə cavab verməyə danışdığından daha çox qadirdir. Belə ki, sözü danışdığın müddətdə o sənin qulundur. Danışdıqdan sonra isə sən onun quluna çevrilirsən. Buxar və Müslimin səhih əsərində Əbu Hüreyrədən radiyallahu anh rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Ola bilsin ki, insan mahiyyətinə diqqət yetirmədən bir söz söyləsin və həmin söz onu məşriqlə məğrib arasındakı məsafə qədər cəhənnəm oduna düşürsün. Demək, insanı cəhənnəmə sürüşləyən vasitələrdən biri də onun dili olacaqdır. Rəvayət edilir ki, Muaz radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə Ey Allahın Peyğəmbəri, məcər biz danışdıqlarımıza görə məsuliyyət daşıyırıq deyə soruşduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona belə cavab verdi. Məgər insanları cəhənnəm oduna üzləri üstə və ya burunları üstə atan onların dillərinin məhsulları deyilmi? Yəni, dilləri ilə danışdıqları sözlər onları cəhənnəmə sürüşləməyəcəkmi? Hafiz İbn Rəcəb Cami Əl-Ulum və Hikəm əsərində demişdir. Bu ona dəlalət edir ki, az danışmaq və danışığa diqqət yetirmək hər bir xeyrin əsasını təşkil edir. Hər cah dilinə hakim olan kəs öz aqibətini də müəyyənləşdirib ona hakim olar. Əbu Səid Əl-Xudr radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, hər səhər Adəm övladı yuxudan oyandığı zaman onun bütün əzaları dili qınayıb deyir. Bizə olan münasibətdə Allahdan qorx. Çünki biz səndən asılıyıq. Sən düz olsan, biz də düzələrik. Yox, əgər büdrəsən, biz də büdrəyərik. Allah subhanətə alə istəyirəm ki, bizi haramlardan qorusun Amin. və öz lütfi ilə bizi Firdox cənnətinin sakinlərindən etsin. Ələmu rəhməkumullah, ənə əhsənəl hədisi kəlamullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن, الله فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار صلوا رحمكم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر ربكم حيث يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحابه اجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين انصر عبادك الموحدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها مع معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون